ingingo y'uko abajeje intwaro bategerezwa kuba bubatse biciye mu mategeko ntizosubira inyuma byavuzwe kuri uwa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu kiganiro c'abavugira inzego z'igihugu nayo abarongoye amazone n'imitumba bigize komine rumonge basabwa gukora intonde z’indongo zizubatse bidaciye mu mategeko mu buhinga bw'ibyuma hari erika dogo sangu ikaze mwese sangwa muri sanze kuri radiyo sangwa ikaze kandi murano makuru ingingo y'uko abajejwe intwaro bategerezwa kuba bubatse biciye mu mategeko ngo ntiroti isubira inyuma ahubwo igiye gushyirwa mu ngiro no ku bandi barundi byavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Claver Nkuriki Pierre Nkurikiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta cyo kuri uyu wa gatanu muri ico kiganiro nyene harishuwe n'ikibazo kijanye n'amafaranga mva makungu nijimbere Yvette Yishura ku kibazo c'ikena y'amafaranga mva makungu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta Larissa Dushime yabanje gusigura amafaranga mvamakungu ingena aboneka n'ingena akoreshwa Larissa Dushime avuga ko kugiza umwimbu vyotuma ayo mafaranga aboneka uyu munsi ibishogwa hanze ni bikeya ku buryo naho n'amafaranga avamo ari make ayo mafaranga nayo acaza kugura bya bindi bya nkenerwa cyane gusumba ibindi igihugu gikeneye nicyo bituma mubona ngo hari ibura ry'amafaranga ngo ucahe ngo ntibayaronke umuti ariko w'icyo kibazo cy'amafaranga mvamakunga mu gihugu cyacu cy'u Burundi uriho duhamagariwe kugwiza umwimbu Lahisa Dushime avugira ubushikiranganji bw'ikiga ca leta yaranabajijwe akarusho kugara amazu adandarizwamwo nk’ayo mafaranga vyazanye nawe akagira ati iyo ni ingingo ya leta kuba yarafashe ingingo yo kugara ajya amashirahamwe asanzwe adandaza ry'amafaranga ni uburenganzira bwa leta novuga yuko ari ingingo iza kuko hariho utunenge tudasanzwe twibonekeza muri ajya amashirahamwe uyu munsi uko byari bimeze mbere no kunyuka uyu munsi ingingo ihari nuko ajya amashirahamwe atari karakora hanyuma nimba hariho abavunja amafaranga bajya bagenda batembera twita abavunjayi amategeko azobafata muri ico kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko hariko haratororokanwa amakuru kugira hamenyekane abajeje intwaro bose bubatse bidaciye mu mategeko canke baharitse baheze bakugwe mu mabanga nyakubahwa umushikiranganji yabasabye ko botohoza bakaraba ko hariho ababubatse igisunza amategeko abafise abahabara fisi aho batahira hanyuma bace babahagarika muri ayo mabanga iki rero n'igisubira inyuma kandi twahereye ku bajejwe intwaro uramanuka gushika hariya kuri bariya batowe ku mitumba bariya batanu urongo mutumba nawe nyene abajejwe intwaro mudufashe muturabire mutange amakuru kugira ngo abo bantu bose babahagarikwe kuko ntiboshobora kuza gutanga icyo badafise Pierre Nkurikiye asigura ko iyo ngingo yahereye ku batwara abandi mu ntwaro ariko ko mu misiri imbere izokurikizwa ku barundi bose arakoze ivete n'ijimbere tubandanirize ano makuru mu gisata cy'agateka k'abana abayobozi b'amashuri yisumbuye afise uburaro bavuga ko bafise ikibazo ku bijyanye n'igihano boha abana na cyane cyane abo mu miryango yo mu gisagara ca bujumbura kuko baba barezwe bemerewe byose babishikirije kuri wa gatanu bubanza mu ruganda rwahuje abakorera mu ntara zo mu buseruko n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH mu mfunyafunyo y'igifaransa muri uwo mugwi w'igihugu jejwe hagati y'akazina muntu babahamagarira ahubwo gukora bubahiriza amategeko na rya yaba y'igihugu canka y'ishure bibujijwe gukubita umwana ni nkuru tubaza Vestine Butoyi Abayobozi b'amashure bari muri urwo ruganda baragarutse hanini ku y'abana bari mu mashure y'indaro bava cyane cyane mu miryango yo mu gisagara ca Bujumbura abo bayobozi baraganya ko ubu bigoye guhana abo bana kubera ko ababyeyi babo babagiriza kubahohotera patire Louise Gamasabo arongoye seminari nto yo mu Kanyosha avuga ko abo bana bamenyereye k’icyo bashatse ari cyo gica kiba nk'abavye bibujumbura cyane cyane urabona yuko mu miryango nka twe twakira abana baje muri interna kandi bakiri bato urabona kumenga mu miryango umwana akura yaramenyereye yuko icavuze bacubahiriza uko ari watanga itegeko yashika ku ishuri wamuhana na gato ukabona biragora ko avyakira kandi bikagora ko yihanura wamurungika muhira canke wahamagara umuvyeyi kumva uwo muvyeyi ariko aramuburanira hagaca haba ikibazo rero mbega iyo le droit de l'enfant igarukira he le devoir de l'enfant nazo Vigenda gute kubwa ntitandayiragije arongoye lycée de la paix yo mu ngagara uno munsi biragora kumenya ico lekuliwe arekuriwe n'icyo atarekuriwe uno munsi biriko biratugora gutahura umwana w'uno munsi icare kuriwe n'ico atari kuriwe ko tubona umengo biri en faveur de ugasanga rero mbere aho tugeze yandero y'ikirundi twarera duhabwa biriko biragorana nta ikihari tuba muri ayo makontradiction rero ngira mwoduha umuco ngene twovyifatamwo kuri ayo makenga umwe mu bakora mu biro vy'umugwi w'igihugu Jejo agataya kazina muntu yishyuye abahamagarira gukora nyabuna bakurikiza ibirekuwe n'amategeko yaba y'igihugu n'ay'ishure asanzwe abuza ko umwana kubitwa le châtiment corporel est interdit par la ubu nikomeze no mashuri barayibujije sivyo barayibujije rero kugira umuntu yikingire arespekte la loi yo barageje akayireka muri urwo ruganda nyine hakaba haranavuzwe ku bijyanye n'abana bahora bahagarikwa n'imitahe mu gihe baba batashye bava ku ishure aho bace bajyanwa gupfungwa banambaye umwambaro w'ishure mu mugwi w'igihugu jejwe agateyakazi na muntu bakaba bamenyesheje ko ari ikibazo bagiye gukurikiranira hafi tubandanize ano makuru mu gisata cy'imibano abarongoye amazone n'imitumba bigize komine rumonge basabwa gukora intonde z'indongozi zubatse bidaciye mu mategeko cyangwa ziharitse mu ntumbero yo kubahagarika mu mabanga Jeremy Bizimana Mustanteri wa komine rumonge asaba izo ntonde bitarenze igenekerezo na 15 gitugutu turimwo akagabisha ubutazotanga ivy'ukuri kwazo bihanirwa ni inkuru ya Jean Pierre Misago nk'uko biboneka mu rwandiko rwo kuwa ndwi igitugutu uyu mwaka turimwo jeremy bizimana musanteri wa komine rumonge asaba abakuru b'amazone n'imitumba bigize iyo komine gukora intonde z'abatware bubatse bidaciye mu mategeko canke baharitse mu ntumbero yo kubahagarika mu mabanga barimwo izo ntonde musanteri wa komine rumonge abasaba kuzikora batikingiye canke ngo bakingire abo biraba bandi Kuri izo ntonde abarongoye amazone n'imitumba muri komine Rumonge basabwa kuzuza amazina y'uwo mutware arabwa n'ayo musitanteri wa komine rumonge avuga ko ari amakosa bashire ko ico mu ntwaro umugore canke umugabo babana bidakiye mu mategeko bashire ko n'umugore canke umugabo w'umuhabara abarongoye amazone n'imitumba muri komine rumonge basabwa kandi gukora n'intonde z'abanyagihugu bubakanye bidaciye mu mategeko ivyo vyose bikabwirizwa kuba vyashikiriye musitanteri wa komine rumonge imbere y'igenekerezo rya cumi na gatanu gitugutu umwaka myaka turimo wa komine rumonge aragabisha uzotanga intonde atarizo ko bizogaruka ku gatwiwe kandi ko azobihanirwa kashindi sirive arongoye umutumba mutambara ari mu basabwa gukora izo ntonde avuga ko we yaze yaramaze guhagarika mu mabanga yiwe urongoye agacimbiri yaharitse imbere nuko iyo ngingo ifatwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange bakavuga ko arabwa gusa n'intonde z'abanyagihugu bubakanye bidaciye mu mategeko jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago tuve mu ntara ya rumonge dusimbire mu ntara ya kayanza mu gisata cy'indero aho ibitabo birenga ijana bishasha biguriyemo ibyo mu mwaka w’icenda mu byo leta y'u Burundi yeruka kuronsa amashuri bimaze kwibwa ku ishuri nshingiro rya rugona riri muri komine butaganzwa y'intara ya kayanza Kanyana Janvier Mustaner wa Komine Butaganzwa asaba abanyagihugu gushira ingufu hamwe mu kugwanya abakora bene ubwo busuma ngo kuko kubwiwe bafatwa nk'inkozi z'ikibi zigamije gusubiza igisata c'indero inyuma ni ya Patrick Nsengiyumva Mukayanza ubwo busuma bw'ibitabo by'ishure mu ntwaro muri komine butaganzwa bavuga ko butari bumenyerewe nuwerutse kuba cyane ku ishure nshingiro rya Rugoma aho arakagwi k'abasuma kataramenyekana kamenya ibiro vy'umuyobozi mw'ijoro ry'uwa mirongo ibiri na gatandatu rishira uwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi guheze hanyuma kibi bitabo ijana na mirongo ibiri n'umunani vy'ivyigwa bitandukanye na cyane cyane vyo mu mwaka w'icenda kazinduzi hamwe n'iradiyo nk'uko bivugwa na Jamali Barutwa nayo arongoye iryo shure umuyobozi w'ishure nshingiro rya Rugoma amenyesha kandi ko byinshi muri ibyo bitabo byari birimo ivyigwa by’igice cya kabiri n’icya gatatu ngo kuko iby’igice cya mbere bari baramaze kubironsa abanyeshure ikindi jambo ribatwana yavuga ngo uko binagoye ndetse no gufata ibyo bitabo vyibwe ngo bivanye nuko ishure ritari bwashiremwo ibidodo byerekana ko ari vyaryo ibyo nabyo ngo kubera cyane cyane ibyo bitabo byari bikiri bishasha muri bimwe leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'indero yari iherutse kuronsa amashuri hava mu buyobozi bw'indero muri komine Butaganzwa cyo kimwe n'umuntu intwaro muri iyo komine nyene bibaza ko abakora bene ubwo busuma baca baja kugurisha ivyo bitabo muri amwe mu mashure yigenga yoba bikenye Janvier Kanyana mustaneri wa komine Butaganzwa amenyesha ko amatohoza ari karaba kugira bakoze ubwo busuma bafatwe bahanwe ngo na cane cane ko bitumvikana ingene kubwiwe ishure rifise abazamu bagera kuri babiri byo kwibwa ntibatabaze ikindi kugwa arongoye komine Butaganzwa cerekana ko nabo bazamu babigize mu ruhara ngo nukumwe muri bo yahise ahunga kuva ico gihe nuba kirondegwa Janvier mustaneri wa komine Butaganzwa Ruganzwa asaba abanyagihugu arongoye kurikanurana cyane cyane biciye muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ngo batuze bene ubwo busuma bugamije gusubiza igisata c'indera inyuma ndetse n'ubundi busuma ubwo aribwo bwose Mukayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro Patrick Nsengiyumva tugukengurukire ino makuru twari twabateguriye kuri no mutaga agarukiye ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiye nshimire na Erika Dogo yafashije mu hinga bw'ivyuma nshimire n'abamfashije kuyatorokanya kugira abashikirize Arthur Kavabushi nabashikirije ndabifurize kugira umunsi mwiza w'akaruhuko murakoze